Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras, īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan: Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā, raidījumā vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Es esmu sveicināts radio Marija klausītāji, ir kārtējo otrdiena. Eh, tu klausies raidījumu vienkārši un mierīgi, un šeit studijā esmu es, eh, māsa Meinārda. Šodien ir 15. februāris, Un uh, man ir tāds tiešām milzīgs prieks atkal aicināt tevi uz uh, kopējām pārdomām. E, iepriekšējos divus raidījumus mēs uh, esam runājuši par uh, evaharistiju un par visu <laughs> par evaharistiju, svētāko sakramentu un par uh, sākušu tēmu par grēksūdzi. E, pamatojums ir ļoti vienkāršs, jo m, mm, tādā manā saprašanā, manā uztverē, es jau to esmu e, kādu reizi šeit ēterā sacējusi, ka tie ir tādi mm, kā savienotie trauki fizipa, fizikā. <laughs> Man patīk viņus tā dēvēt, e, ka šie divi sakramenti ir kā savienotie trauki, proti, jo es apzinātāk pieņemu visvētāko sakramentu – Eh, jo es dziļāk ieju tajā pateicības lūkšanā, attiecībās ar Dievu, jo es arī skaidrāk saprotu, mm, cik ļoti man ir nepieciešama grēksūdze. Un otrādi, jo es apzinātāk eju pie grēksūdzes, izmeklēju savu sirdsapziņu, pārdomāju savas dvēseles stāvokli, savas attiecības ar Dievu, ar citiem cilvēkiem, jo es arī skaidrāk saprotu, cik ļoti man ir nepieciešams Jēzus visvētākajā sakramentā. Lūk, gatavojoties šodienas redzījumam, <laughs> es tā padomāju, cik interesanti, cik tiešām fantastiska ir Dieva humora izjūta, jo tātad bija mums divi redzījumi šajā ciklā par Euharistiju, un tad dažādu <laughs> apstākļu sakritības dēļ, ja vispār uh, dzīvē ar Dievu mēs varam runāt par sakritībām, mums nācās uh, vienu no raidījumiem palaist atkārtojumā, un tas bija tieši pats pirmais uh, šīs te uh, cikla raidījums par Dieva tēlu. Un uh, savukārt um, šodien, kad mēs turpināsim runāt par mm, tātad pamatā tā, tā pamatdoma šodienas raidījuma ir grēks, kad mēs par to sāksim runāt, tad uh, mēs arī redzēsim vēlāk, uh, cik ļoti būtiski, cik svarīgi ir tas, uh, uh, kā mēs uzlūkojam Dievu, kāds ir tas mans Dieva tēls, kā es viņu redzu, e, e, vēl jau vairāk, e, tad, ja es uzlūkoju e, sevi kā grēcinieku es kā grēcinieks, kā es redzu Dievu. Nu, tā vienā teikumā to varētu nosaukt. Ne? E, sākšu es ar citātu no Aristoteļa, kurš e, savulaik sacīja, gan tikumi, gan netikumi ir mūsu varā. Jo, kad mūsos ir iespēja rīkoties, ir iespējama arī nolaidība, un kad varam sacīt nē, varam sacīt arī jā. Ne? Aristotelis, kurš <laughs> nepazina Kristu, kurš dzīvoja kādu laiku pirms eh, viņa, ļoti skaidri mums pasaka par to, ka mūsos ir šī brīvās eh, gribas eh, izvēle, ka mums ir iespēja izvēlēties, un līdz ar to runājot par mm, grēku, tieši tāpat kā runājot par likumu, runājot par kaut ko negatīvu vai runājot par kaut ko pozitīvu, ko mēs darām savā dzīvē, mums vienmēr ir iespēja izvēlēties. Un uh, vienlaikus arī šeit no šī uh, Aristoteļa mm, teiktā, uh, sacītā mēs uh, redzam arī to, ka mēs kā cilvēki visu laiku esam izvēles priekšā. Un, protams, ka tīri <laughs> cilvēciski es domāju, ka katrs no mums to ir uh, pieredzējis, piedzīvojis, ka mēs. Uh, Mm, jā, mēs diezgan bieži atrodam vainīgos mums apkārt, atrodam vainīgus apstākļus, situācijas, visu kaut ko citu izņemot sevi, vai ne? Nu jā, var jau, protams, būt arī tāda braukšana otrā grāvī, kad mēs <laughs> visu laiku kā vainīgos uztveram tikai sevi un vispār nepamanam to, ka arī visai tai videi situācijai cilvēkiem, kas, kas mums ir apkārt, arī ir kaut kāds um, iespējas, kaut kāda ietekme. Uh, Eh, bet turpinot par mūsu tēmu, mm, ja mēs ielūkotos eh, pirmajā mm, Jāņa vēstulē, pirmajā nodaļā, 8. pantā, tur mēs lasām, ja mēs sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām paši sevi un mūsos nav patiesības. To, ka mūsos ir grēks, katrā no mums, ka katrs no mums ir uh, grēcinieks, uh, tā ir e, patiesība, <laughs> kura arī dzēn ir jāpieņem. Tikai šeit uzreiz tad būtu ļoti būtiski um, atkal palūkoties, kāds ir tas Dieva tēls manī, kā es uh, uzlūkoju Dievu, kā es viņu redzu, jo, mm, ja es, uh, nu, um, pieņemu šo domu, jā, tad, tad uh, skaidri sev pasaku, jā, es esmu grēcinieks, manī uh, ir šīs te uh, vilinājums uz grēku, uh, tad, uh, ja es baidos no Dieva vai uh, uzlūkoju Dievu kā tādu tiesnesi, kā soģi, kā to, kurš mani uh, tiesā, kuram ir tikai pretenzijas attiecībā pret mani, kurām visu laiku ir kaut kas man pārmetams, tad, <laughs> nu, tur faktiski patiešām ir uh, viens uh, solis līdz labākajā gadījumā depresijai, ne, jo var gadīties, ka arī kāds no mūsu apkārtējiem mūs tiesā vārdos vai, vai ar kaut kādu rīcību, un tad, ja vēl man ir šāds <clears throat> te grējs dieva tēls vai stereotips par dievu, nu, tad tā situācija patiesi var būt diezgan uh, traģiska. Ieskatoties tādos um, uh, Mm, ieskatoties tādos vispārējos um, nu, vārnīcā, <laughs> skaidrošā vārnīcā, eh, kā šeit tiek eh, aprakstīts grēks, kas tas tāds ir šis grēks, mēs atrodam tēzaurā, lasām, ka tur ir divi mm, skaidrojumi, un viens no tiem ir, <laughs> man liekas, ka ļoti interesants, jo pie vārda grēks uzreiz ir uh, joma uzrakstīta, ka tā ir reliģija, un uh, kā paskaidrojums uh, ir šāds te teksts ka mm, grēks ir reliģisko normu un likumisko priekšrakstu pārkāpums, domās, vārdos, darbos. Ja pie šī teikuma otrās daļas, <laughs> domās, vārdos un darbos, nu, es varētu pilnībā pie, piekrist un, un parakstīties, tad šī sākuma daļa, nu jā, viņa, protams, ir um, tāda krietni uh, mm, nu, īpatnāka, varbūt tā teiksim, reliģisko normu un likumisko priekšrakstu. Ja, kad, tad faktiski <laughs> tas sanāktu tā, ka e, grēks attiecās tikai uz reliģiskajām normām un likumiskiem priekšrakstiem, bet par laimi ir arī a, šajā te tezorā otrs, a, e, otra definīcija, ja paskaidrojums, kas ir jau ar nosaukumu sarunu valoda, un tad tur ir nosodāms nodarījums, noziegums, arī netikums krietni plašāk sarunu valodā tas būtu mm, paskaidrots, kas tad ir grēks. E, Es vēl runāšu, mm, tādā manā plānā šodien ir runāt par grēku, mm, bet um, es uzreiz gribētu pievērst uh, klausītāju tavu uzmanību tam, ka uh, Lai arī tā pamatdoma ir tātad runāt par grēku, kas viņš ir, kā, kā viņš ietekmē manas un tavas attiecības ar Dievu, kā ir Tātad, um, nu, ko mēs tajā <laughs> visā vispār varam iesākt, un kā mēs viņu varam atpazīt un tā tālāk, bet uh, tā tīri no uh, savas puses man tomēr vairāk uh, šodienas redzījumā gribētos runāt nevis par grēku, bet par to pretējo grēkam. Tāpēc, ka uh, Manuprāt, eh, un, un arī mana pieredze to liecina, ka jo mēs vairāk pievēršam uzmanības grēkam, jo mēs uh, vairāk par uh, tieši par šo grēku domājam, viņam pievēršam uzmanību, uh, jo mēs arī vairāk tajā mm, stiegam iekšā. Un tāpēc, uh, manuprāt, ir ļoti svarīgi uh, likt to, mm, tā kā arī to otru pusi uz svaru kausiem, tātad runāt arī par to pretējo, un mazliet viņa vēl tālāk mēs pieskarsimies tam, ko par šo tēmu ir, ir teicis svētais Francisks Salēsietis, un arī pavisam mazliet pieskarsimies tam, ko par to runāja vēl Tridentas koncilātā. Tad jau sen, sen, sen atpakaļ, <laughs> bet tas ir, manuprāt, ļoti svarīgas lietas, kuras būtu vērts zināt, kurām būtu vērts pieskarties. Eh, diemžēl šodienas rādījums mums uh, skan uh, ierakstā. Uh, es neesmu šobrīd Latvijā, bet uh, ja tu klausītāji šodienas rādījumu klausoties, uh, vēlēsies padalīties, vēlēsies kādas savas domas izteikt, uh, es uh, vienalga būšu ļoti priecīgi, ja tu uzrakstīsi mums uz uh, studiju. Uh, vislabāk laikam šajā gadījumā būtu rakstīt e-pastu, un tad, kad es atgriezīšos Latvijā, es tiešām pārskatīšu šīs vēstules un ar lielu prieku izlasīšu, ko tu gribētu par šo tēmu sacīt. Un tad, kad es jau būšu atpakaļ Latvijā, tas būs jau mārta raidījumos, mums atkal būs iespēja uh, parunāties, jums būs iespēja piezvanīt, man būs iespēja jūs sadzirdēt vai vismaz izlasīt kādas jūsu ziņas. Bet vēlreiz saku, ja tev ir vēlēšanās šodienas raidījuma um, gaitā padalīties, kaut ko pateikt, uzrakstīt, iebilst, arī dzen, es neesmu uh, cilvēks, kurš vienmēr visu zina un kur, kuram vienmēr ir visas atbildes kabatā, vietā. Eh, un eh, vienlaikus arī man liekas, ka ļoti, ļoti mm, svarīgi, ja mēs eh, dalāmies savā ticībā un dalāmies ar to, kā mēs konkrēto situāciju vai konkrētās a, lietas a, uztveram un saprotam. Tā kā mīļi gaidīts arī jūsu a, ziņas, vēstules m, mm, vai, vai ziņas Whatsappā. Un tā kā es teicu, eh, Tēzors mums eh, definē, eh, kas tad ir grēks. Es vēlreiz atkārtošu, ka pēc tezaura tas ir, ja mēs runājam par tādu reliģisko jomu, tad tas ir normu un priekšrakstu pārkāpums, domās, vārdos un darbos, un savukārt sarunu valodā nosodāms nodarījums, noziegums arī netikums. Savukārt, ja mēs atšķirtu jūketu, Mm, katehismu jauniešiem, tad arī tur mēs, līdzīgi kā tezorā, lasām, ka grēks ir vārds, darbs vai nodoms, ar kuru cilvēks apzināti vai no brīvas gribas pārkāp Dieva mīlestības noteikto pareizo lietu kārtību. Nu re, klausītāji, Un atkal mēs nonākam pie tā, ka šeit ir ļoti konkrēta, eh, konkrēts izējas punkts, ka Eh, šis grēks eh, izriet no tā, ka cilvēks pārkāpj dieva mīlestības noteikto kārtību. Un es domāju, ka tu man piekritīsi ka par uh, to, ka es esmu pārkāpis uh, dieva mīlestības noteikto kārtību. Es raizēšos, uztraukšos, pārdzīvošu, pie tam pareizi pārdzīvošu tikai tad, ja es būšu tādās patiešām dzīvās un. Uh, skaidrās attiecībās ar Dievu. Nevis, eh, nevis, ehm, nevis meklēšu tās eh, kaut kādas spraudziņas, kuras varu kaut kur izskriet, vai ne, bet eh, zinot, ka viņš mani mīl, un mācoties pašam, pašai mīlēt viņu, es sapratīšu, ka tās manas lietas, ko es esmu izdarījis, ir pilnīgi greizes. Man diezgan bieži, vadot katehēzes pieaugušajiem, ir nācies saskarties ar tādu jautājumu, ka tad, kad mēs runājam par grēksūdzi, kad pieskaramies šai tēmai, šai jomai, kad cilvēks man jautā, māsā, kā tur ir, un tad nosauc konkrēti lietu, vai, vai tas ir grēks, vai tas nav grēks, un tad, um, nu, es esmu <laughs> visbiežāk tādā sarežģītā situācijā, uh, jo um, man ir jāpasaka, <laughs> nu, patiesību tam cilvēkam, jo ja mm, tu jau sāc uzdot jautājumu, vai tas ir grēks, vai tas nav grēks. Tā jau ir tāda zīme, ka tavas sirds, tava sirdsapziņa nav mierīga. Un ja viņa nav mierīga, <laughs> tas nozīmē, ka viņa jau to konkrēto rīcību vai konkrēto situāciju ir atpazinusi vai, vai uh, izjūt, piedzīvo kā grēku. Un, ja viņa to piedzīvo kā grēku, tu uzdod jautājumu, vai tas ir grēks, un nu tad, ko tad tur vēl var teikt māsu Meinēra? <laughs> Lūk, e, tā tad vēlreiz grēks, vārds, darbs vai nodoms, ar kuru cilvēks pārkāpj Dieva mīlestības noteikto pareizo lietu kārtību. Par šo vārdu darba nodomu mēs mazliet vairāk parunāsim nākošajā raidījumā, nākošo otrdienu, tāpēc pie, pie, pie tā sīkāk šodien nekavēšos, bet skatīsimies tālāk tajā pašā jūketā. Tur arī, ja mēs lasītu tālāk šajā te 321 oi, es atvainojos, 316, 17 un tā tālāk, no, faktiski no 315 līdz 320 um, punktam, tur mēs atrast arī tādu uh, interesantu pavadienu par to, ka grēks ir kā vēršanās pret Dievu mīlestību. Atcerieties paradīzes dārzu, uh, šo pašu uh, pirmo cilvēku grēku. Kas tad bija šī grēka pamatā? līdz tam dialogam ar čūsku, jeb ar ļauno garu, cilvēki dzīvoja šajās draudzības pilnajās, mīlestības pilnajās attiecībās ar Dievu. Un tad, kad ienāk šis kārdinājums, jeb vēlme būt Dievam, vēlme būt tātad tam, kurš ir pāri visiem, kurš ir nu, visa tāds vadītājs vai visgalvenākais, vissvarīgākais - šī vēlme būt kā dievam. Ne? Mm pazaudējot to eh, patiesību par sevi, pazaudējot to, ka tu esi radītājs. Un nu, tā, manuprāt, ir eh, mūsu laikos, eh, šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ļoti populāra lieta, ļoti populārs grēks, kad cilvēkam gribas būt pašam dievam, respektīvi pašam noteikt, kas ir labs, kas ir slikts, pašam noteikt, kā glābties, kā dzīvot, kā sakārtot savu prātu, <laughs> ka tu pats ar visu vari tikt galā. Jā, mēs varam ar ļoti daudzām lietām tikt galā, tāpēc ka Dievs mums ir devis saprātu, ir devis uh, spēju domāt, lemt, Tāpat kā vienīgai būtnei pasaulē viņš mums ir devis spēju mīlēt, devis šo prasmi mīlēt, tā kā viņš, jā, arī spēja mīlēt mūsos ir no Dieva, un tā e, atklāja mūsu līdzību Dievam, bet te pašā laikā mūsos ir saglabājusies šī pilnība, <laughs> pilnīga atkarība no viņa. Mēs nevienā mirklī nevaram pateikt, ka mēs dzīvosim ilgāk vai, vai mēs nomirsim šodien. Nu, protams, mēs varam to izdarīt, pieņemt tādu eh, brīvprātīgu lēmumu, pašu sev nodarīt pāri. Bet, ja mēs skatāmies tā dabiski, tad tas ir Dievs, kurš lēma par mūsu dzīves garumu. E, grēks, e, ienākot manā dzīvē, nomāc ar vainas apziņu, ievaino un tādējādi pazudina. Tāpat arī saindē un izkropļo manas dzīves telpu es pilnīgi pēc tādas personīgās pieredzes varu teikt, ka jo es ilgāk, piemēram, iekavēju savu kārtējo grēksūdzi, ja, ja paiet, jo paiet ilgāks laiks pēc kārtējās grēksūdes, jo es piedzīvoju to, ka jā, no vienas puses man ir vieglāk sevi attaisnot, vieglāk personīgi sev pēdiņās piedot kaut kādas lietas, eh, kaut kādus grēkus, ko es izdaru, bet vienlaikus pieaug arī šī te vainas apziņa, un tā e, tiešām saindē un sakropļo to ikdienas telpu, ikdienas attiecības ar citiem cilvēkiem, e, traucē e, dzīvot patiesībā. Tas ir pilnīgi no manas tādas personīgās pieredzes. Bet vienlaikus, ja es tuvojos dievam, e, tad e, man ir arī vieglāk saskatīt to grēku, savu grēku un, un, un sava grēka smagumu. E, man ļoti patīk tas, e, tas salīdzinājums, ka e, jo mēs vairāk tuvojamies Dievam, jo mēs arī viņa gaismā labāk ieraugam savus grēkus, skaidrāk tos ieraugam. Un, uh, E, nu, ar to arī <laughs> daudzi tiešām svētie ir bijuši slaveni, ka viņi ir sevi saukuši par lielākiem grēciniekiem. Mums var likties, ka viņi sevi kaut kādā veidā tur izceļ vai, vai viņi nezinu, izrāda savus kompleksus, bet patiesībā, jo viņi ir tuvāk Dievam, jo viņi arī skaidrāk ir saskatījuši to, cik Dieva svētuma gaismā viņi ir netīri cik daudz traipu viņos ir, Ehm, ja viņi uzlūko sevi eh, salīdzinot ar Dievu. Mēs eh, dzīvojot pasaulē diezgan bieži eh, sevi salīdzinām ar citiem cilvēkiem, uzlūkojam sevi salīdzinājumā ar kādu cilvēku, kurš mums ir kā autoritāte, kuru mēs uzskatām par tādu pareizu, labu un tā tālāk, vai ne? Bet mm, nu, tas vislabākais veids, kā mums pirmkārt jau mums <laughs> vajadzētu salīdzināt pašam ar sevi, kāds es biju, piemēram, pirms tur kāda laika, un skatīties, kā tā mana dzīve ir pārveidojusies, uz kuru pusi viņa ir gājusi, bet uh, vēl tālāk, protams, ejot uh, kaut kādā dzīves mirklī ir labi, ja mēs sākam sevi salīdzināt ar Dievu. Kāds es esmu salīdzinot ar Dievu? Jo tikai viņš ir tas, kurš īstenībā patiesi ir spējīgs man dod uh, gudrību, dod spēku uh, pārveidot manu dzīvi. E, tagad paklausīsimies kādu uh, skaistu dziesmu, un pēc mirkļa atkal uh, tiksimies uh, studijā, turpinot pārdomāt šo mūsu šīsdienas pamatēmu par grēku un par tā uh, iespēju uz mūsu dzīvi un par tikuma lomu mūsu dzīvē. Tiekamies pēc mirkļa! tavs laiks tikīs. Bet bez galīgs, tā kā okeāns bez krasta un kā debes neizprasta tavs laiks. tavs ceļš tik īs. Tomēr bezgalīgs. Un tavs bērns ar acīm platām pirmo reizi šai pasaulē skatās tas tavs ceļš. ceļš ir bezgalīgs. Un tavs bērns ar acīm platām pirmo reizi šai pasaulē skatās tas tavs ceļš. augstākajā kalnā. Lai saprastu, ka ceļš ir bezgalīgs, mēs uzkāpsim visaugstākajā kalnā. Lai saprastu, ka ceļš ir bezgalīgs. šķīries galīgs. Es sveicināts radiokamā arī klausītāji. Šodien ir 15. februāris, tu klausies radiokamā arī Latviju, un šis ir rādījums vienkārši un mierīgi. Šeit studijā esmu es, Māsa Meinarda, un mēs turpinām mūsu šīdienas pārdomas Eh, šodienas tāda galvenā tēma ir par uh, grēku un likumu. <laughs> Tiesa gan pirmajā redzējuma daļā mēs līdz likumam vēl netikām. <laughs> Tomēr, diemžēl, izrādās, ka uh, tā grēka tēma ir uh, krietni bagātāk un kaut kā vieglāk par viņu ir runāt nekā par tikumu. Bet es ļoti ceru, ka mums izdosies tomēr parunāt arī par tikumu. Bet vēl atgriežoties pie, tātad pie tā, ko mēs runājam sākumā par grēka tēmu, es gribētu mm, citēt šeit arī jau pieminēja to kādā citā raidījumā e, katehismu bērniem, un šajā Jūkat Kīts 55. punktā mēs lasām, e, grēks ir kaut kas slikts, ko apzināti darām, lai gan zinām, ka to nedrīkst darīt. Ļoti vienkārši, vai ne? Un tālāk, grēks ir arī nedarīt kaut ko labu, kaut zinām, ka tas jādara. Un pēdējā doma no šī bērnu katehisma - grēks attālina mūs no dieva, no citiem cilvēkiem un pašus no sevis. Tik daudz no bērnu katehisma es jau esmu teikusi kādā no iepriekšējiem raidījumiem, ka, manuprāt, šis bērnu katehisms ir labs ar to, ka Viņš mums tādā ļoti vienkāršā valodā pasaka ārkārtīgi svarīgas lietas, un ko mēs no šīs konkrētās rindkopas varam priekš sevis paņemt, ko mēs varam ieraudzīt, ka, jā, ka grēks ir kaut kas slikts. Ne? viennozīmīgs liekas, un saistot ar to, ko mēs jau lasījām iepriekš, ka Ehm, ka tas ir vārds, darbs vai nodoms, kas pārkāpj dievu mīlestības noteikto kārtību, tad mēs redzam, ka e, darot šo grēku, mēs vēršamies pret dievu mīlestību, mēs pazaudējam šo saikni, jeb viņu novājinām, varam arī teikt, ka novājinām šo saikni ar dievu. E, varbūt kādam no jums ir pazīstams tāds uzvārds, vārds, <laughs> Stinnisens ir uzvārds, Vilfrīds Stinnisens, bēļu izcelsmes karmelīts, viņš dzīves 1927. gadā un mūžībā aizgājis 2013. Eh, tad, tad, lai gan dzimis Beļģijā, eh, bijis eh, jau no, man liekas, ka no 15 vai no 16 gadu vecuma viņš bija karmelīta ordeņa brālis. Ilgus gadus viņš kalpoja Zviedrijā. Un tur arī aizgāja mūžībā, un tur arī apetīts ļoti pazīstams tieši kā Zviedrijas <laughs> karmelīts, lai cik tas nebūtu dīvaini. Kāpēc es par viņu šodien runāju? Viņš ir manā saprašanā priekš mūsu tādas ziemeļnieku pieredzes ļoti labs autors, kura darbos mēs varam smelties tādu patiešām skaidru barību attiecībā uz garīgo dzīvi, uz mūsu attiecībām ar Dievu. Diemžēl latviešu valodā mēs neko no viņa darbiem neatradīsim, vienkārši nav neviena grāmata tulkota. Ja jūs lāsat svešvalodās, tad, protams, bagātīgi. E, manas mājas bibliotekā, mūsu klostera bibliotekā ir e, vismaz e, astoņas pozīcijas, dažādas grāmatas, un arī šodien vienā no viņām es gribētu kopā ar jums ieskatīties. E, un, e, tieši tādēļ, ka viņš e, šajā grāmatā runā par šo mūsu šīsdienas tēmu. Viņš raksta, es citēju, paradīzē cilvēks dzīvoja savā sirdī, bija harmonijā ar Dievu, un viņa intelekta un jūtu starpā valdīja pilnīga saskaņa. Es šajā mirklī ieslēdzu pauzi citātam. Tātad paradīzē, šajā pilnīgajā vienotībā ar Dievu, cilvēks dzīvoja savā sirdī. Viņš bija pilnīgā vienotībā ar Dievu. Un pateicoties, eh, kam viņš bija pilnīgā vienotībā ar Dievu, tāpēc, ka viņš bija arī harmonijā ar, eh, tad kāpēc viņš dzīvoja savā sirdī? Tāpēc, ka viņš bija harmonijā ar Dievu. Tad tāds mans komentārs, ka mm, man mūsdienu sabiedrībā satiekoties ar ļoti dažādiem cilvēkiem, ir nācies sastapties ar to, ka cilvēki grib dzīvot harmonijā ar sevi būt tādā, nu, pirmkārt jau būt attiecībās pašam ar sevi, saprast, kas es esmu, ko es daru, kā es rīkojos un kāpēc es to daru. Bet, diemžēl, ļoti maz mūsu laika biedriem ir šī um, pieredze, saprašana, kā um, lai es varētu dzīvot šajā savā sirdī, uh, pilnīgā vienotībā pats ar sevi man ir jāzina, kurš ir tas, no kā es nāku. Pateicoties kuram man ir šī uh, brīvā grība, pateicoties kuram man ir uh, iespēja pieņemt lēmumus, pateicoties kuram es vispār dzīvoju, domāju un esmu. Es varu mēģināt uh, pats uh, dzīvot saskarsmē ar sevi, harmonijā ar sevi, bet visticamāk, ka tas beigsies tikai ar mēģinājumu, tāpēc ka nezinot, E, savu autoru, <laughs> nezinot, no kurienes es nāku, kurš man visas šīs manas dāvanas ir devis, es agrāk vai vēlāk um, iekritīšu tādā, um, tādā situācijā, ja nonākšu tādā situācijā, kad man tik un tā būs vajadzīga palīdzība. E, man nav nekas pret psihoterapeitiem un pret uh, um, tiem tādiem atbalsta treneriem un kočiem un visiem pārējiem, bet man liekas, ka ļoti bieži um, mēs nonākam līdz tam, ka mums šī palīdzība no malas uh, ir vajadzīga, tāpēc, ka mēs esam arī uh, Dievu kaut kur pazaudējuši. Protams, pilnīgi savādāk ir tad, ja cilvēkam patiesi ir vajadzīga profesionāla palīdzība, un es absolūti par to neiestājos, nē. Ne. Bet eh, man liekas, ka tā jau arī ir kļuvusi par tādu modes lietu, eh, ka, ja jau eh, tur, nezinu, kāds priesteris ēterā pateica, ka viņam ir uh, psihoterapeits un viņš pie viņa iet, tad, ja jau viņam vajag, tad arī man vajag. Nu, tā nē. Ja, ja tev tiešām ir vajadzīga palīdzība, ok, bet tas nenozīmē, ka visiem viņa uh, ir, ir nepieciešama. Mm, mm jā. E, Un atgriežoties tātad pie Stīnisena, tas bija tāds ievads, un tagad uh, nākamais citāts. Grēka sekas ir sabrukums un vienotības iznīcināšana cilvēciskajā būtnē. Cilvēks ir pazaudējis savu centru un sekojoši iegremdējies tajā, kas ir ārējs. Paradīzes harmonija mums dotā tā, kurai esam radīti, tika zaudēta. Domas, tēli, ilgas, jūtas tagad strīdās savā starpā, un mums ir apgrūtinoši visu savu būtību vērst uz Dievu. Man ļoti patīk šis uh, salīdzinājums, ko Stīnesen šeit saka, ka domas tēli uh, ilgas jūtas strīdās savā starpā. Ja, tā mūsu iekšējā, iekšējā pasaulē visu laiku notiek tāds tirgus, ka tur nav miera, nav, tā, nav tās iekšējās harmonijas. Un tāpēc arī pateicoties pētiņā šai situācijai mums ir apgrūtinoši visu savu būtību vērst uz Dievu. Un uh, es turpinu ar pēdējo teikumu no Stīnisena. Uh, E, lai gan dvēsele savos dziļumos sāpīgi ilgojas, tad virspusē ir pilns ar iegribām, kuras nemitīgi sauc nē. Grēks rada hausu. Es pieļauju, ka tie no mums, kuri uh, esam uh, centušies uh, saprast paši sevi, centušies uh, saprast, kas mūsos notiek, um, kas notiek mūsu sirdī, kas notiek mūsu uh, Eh, domās, ilgās, eh, kas notiek mūsu jūtās, mēs to esam piered, piedzīvojuši, pieredzējuši, un eh, ka jūs, nu, tā kā jau uz savas ādas žargonā runājot, esat izbaudījuši, kas tas ir, kā tas notiek, kā tas mm, izpaužās mūsu ikdienā, mūsu realitātē, bet labi ir arī nu, tā izdzirdēt, ka kāds to ir noformulējis, pateicis, ka, tā tad, ka, nu, ka tas ir grēks seks ļoti konkrētas. Man nav katru reizi e, grēksūdzēju par to jāsūdz, kā es redzu šo nekārtību, nesakārtotību sevi, es redzu šo hausu sevi. Jā, viņš manī ir, es apzinos to, un es arī pirmkārt jau pati, e, pats sevi nesodu par to, ka šis hauss manī ir. Jā, es zinu, viņš ir, Nu, es daru no savas puses, ko es varu, bet es arī <laughs> nenolaižu rokas un, uh, un nekrītu izmisumā no tā, ko es uh, piedzīvoju. E, kad pavastam Franciskam e, pavisam e, neilgu brīdi pēc ievēlēšanas par pāvestu jautāja, kas viņš ir, kas ir šis interesantais kardināls no, <laughs> no tālā kontinenta, tad viņš atbildēja: Esmu grēcinieks. Esmu grēcinieks, kuru uzlūkoja kungs, esmu tas, uz kuru skatās kungs. Ļoti e, tāda dziļa doma šajā vienā teikumā, mm, pāvesta sacītajā, mm, tāda atzīšanās patiesībā e, par to, kas tad es esmu. Grēcinieks, bet uzreiz nākamā doma - grēcinieks, kur uzlūkoja kungs. Un ne tikai uzlūkoja, bet joprojām skatās. Jā, mēs tikko lasījām šos citātus no Stīnisena par to, ka mūsos ir šis haoss, mūsos ir šī um, nekārtība, mūsos ir šis te um, grūtības, kuras mēs pašas sabrukums, vienotības trūkums, ne, ko, ko grēks ir iznīcinājis. Bet, tā kā es teicu pašā redzījuma sākumā, ja mēs gremdēsimies tikai tajā, ka ir šīs te problēmas, ir šī, šis mans grēks, ir šis iekšējais haoss, tad ļoti ātri var, var iznākt tā, ka mēs nu, pazaudējam cerību Ne? Un tāpēc labi ir uh, saprast, labi ir apzināties, ka uh, mēs varam tā vietā, lai arvien dziļāk ietu tādās domās par to, kas ir grēks un kas veido šo hausu, mēs varam iet arī otrā virzienā, ka mēs varam meklēt tā kā pretējo rīcību šim grēkam, un tā kā es jau pašā sākumā lasīju, tad tādi grēka antonīmi, jeb ja pretējā eh, rīcība grēkam, varētu būt piemēram cēlums, varētu būt taisnība, taisnīga rīcība, varētu būt tikums, nevainība, godīgums, gandare tādas eh, eh, ļoti eh, interesanti, interesanti antonīmi. Mēs varētu pie katra no viņiem mazliet pakavēties, bet šodien tā tīri vispārēji par viņiem parunāsim. Ja tev klausītāji tas ieinteresē, es nolasīšu vēlreiz antonīmus, kurus es atradu, bet iespējams, ka arī tu atradīsi vēl kādus un varēs ar mums pārējiem ar tiem padalīties. Tātad, e, grēka vai netikuma antonīmi cēlums, taisnīga rīcība, tikums, nevainība, e, godīgums, gandare. E, ja mēs ieskatītos jūkatā, tad e, runājot par tikumu ir tāda mm, mm, definīcija, jeb skaidrojums, ka tikums ir iekšēja nostāja, labs ieradums, jūtas, ko izmanto, lai kalpotu labajam, Un uh, Dievs ar savu žēlastību atbalsta un dod arī dievišķos tikumus. Uh, pie dievišķiem tikumiem šodien nepakavēsimies, bet nu kā atgādinājumu es gribētu pateikt, uh, ka jau kristības brīdī, tad, kad mēs tikām kristīti, mēs saņēmām ticību, uh, cerību un mīlestību. Dievs šos uh, dievišķos tikumus mums ir devis jau kristībā. Vai tu to jūti vai nejūti, vai tu to piedzīvo vai nepiedzīvo, tie mums ir doti. <laughs> Un tagad ir jautājums, ko mēs ar viņiem iesākam, vai mēs viņus uh, izdzīvojam, vai mēs viņos augam. Ne? Doti viņi ir, ja tik mums nesenāk kārtām iepakotajām dāvanām. Ne? Uh, tikai tad, kad jau jā, kad būs par vēlu, tad atcerēsimies, ka mums bija jau kristībā ielieta ticība, cerība un mīlestība. E, tajā pašā mm, e, jūkatā, runājot par jūtām, mēs lasām, ka tās ir paredzētas labā sekmēšanai un nostiprināšanai, un uz labu vēstas jūtas kļūst par tikumiem, par dzinēju spēku cīņā par mīlestību un taisnīgumu. Nu, un pretēji, protams, jūtas, kuras pārņem cilvēku varā, laupa brīvību, pavedina uz ļaunu, tie ir netikumi. Bet mēs šajā jau redzījuma daļā vairāk runāsim par to pozitīvo, par tikumiem. Tātad tikums ir iekšēji nostāja, labs ieradums un savukārt jūtas uh, paredzētas labā stiprināšanai, un viņas var kļūt par tikumiem, var kļūt par to, kas kā, mudina mani uz priekšu augt labajā. Jau redzējuma sākumā es pieminēju Svēto Francisku Salēzieti, un viņš runājot par viņa Eh, tikumu kā pretindi eh, grēkam, eh, viņš savā darbā filatēji piemin to nu, tādu, tādu domu, jeb aicina aizdomāties par to, cik daudz vispār mēs baznīcā runājam, cik daudz mēs dzirdam par tikumiem. E, protams, jāņem vērā, ka e, Francisks <laughs> aiziet dzīvoja mazliet citā laikmetā nekā mēs, bet varbūt, ka mūsu laikmetā tas ir vēl pat uh, aktuālāk. Ja man tagad kāds jautātu, kad es pēdējo reizi baznīcā no kanceles sprediķa laikā dzirdēju, ka kāds būtu runājis par tikumiem, par tikumu nozīmi, par tikumu lomu mūsu dzīvēm, Nu, man tiešām vajadzētu stipri aizdomāties, kad tas vispār pēdējo reizi bija. E, mm, Pilnīgi noteikti es esmu salīdzinoši nesen dzirdējusi kaut ko par dievišķajiem tikumiem, tātad par ticību, cerību un mīlestību, bet e, vai es pēdējā laikā esmu kaut ko dzirdējis par tā saucamiem morāliem tikumiem, man ir liels aizdoms, ka e, nē, Un tas, eh, lai man piedod mūsu brāļu priesteri, tas nav <laughs> akmens viņu lauciņā, bet tā kā no otras puses, nu jā, laisla jau neviens nelaidīs pie kancels, un tad varbūt, ka eh, tas eh, tā problēma, par kuru runā Francisks Salēziets, ka tā ir viņa laikmeta problēma, varbūt, ka tā ir arī mūsu laikmeta problēma, ka mēs uzsveram to grēku, grēku kā indi, grēku kā to, kas mūs saindē, un tā tālāk, un tā tālāk, un un tā tālāk, bet te pašā laikā. Mm, Vai mēs vispār runājam par, par to, e, ko tad varētu likt pretī šim grēkam, par šo likumisko dzīvi? Un, um, Jau pieminētais uh, Tridentes koncils savā piektajā sesijā, jeb drīzāk dekrētā pēc šīs sesijas, viņš aicināja runāt uh, par uh, netikumiem, no kuriem izvairīties, un par tīkumiem, kuros augt. Un kāpēc runāt par šiem tikumiem? Lai izbēgtu no mūžīgās soda un kļūtu debesu valstības cienīgi. Mm. Eh, nu, šajā gadījumā mēs redzam to secību. Vispirms grēcīgā daba, kurai noslieca uz grēku. Un tad ir eh, šī cīņa, mm, un tad ir jautājums, vai, vai, vai cīnoties ar to ļauno, man vēl pietiks spēks attīstīt tikumus. Eh, varbūt, ka ir vērts sākt ar to otru pusi. Ja jums ir mājās mm, svētā Hosemarijas eskrīva, eskrīvas, laikam latviski ir tulkojumā, grāmatas, kuras ir latviski, tad atšķirot šo te izdevumu aizmuguri, jeb pēdējās lapas, tur mēs parasti varam atrast tādus atslēgas vārdus, un tur, piemēram, runājot par grēku un par tikumu, ja mēs tos citātus palasīsim, kādi tur tiek izmantoti, kādus mēs tur atrodam, tad ieraudzīsim, ka tas ir tāds, nu, teiksim, doma, jeb pavadiens, kuru uz uzsver svētais Hosemārī, ka ir, ir svarīgi augt šajos te, tikumos. Ja tev ir problēma, piemēram, ar ļaunām domām vai dusmām, tad paskaties, kas varētu būt pretējs šai, te, šai izpausmē, šai, šai, šai grēcīgajai izpausmē. Paskaties, ko tu vari likt pretī. Ja? Mm, man uzreiz, <laughs> protams, kā karmelītē nāk prātā mazā Terēza no Lizie, kura tad, kad viņu kāda māsa kaitināja, jā, jā, jā, klostrī arī tā mēdz būt, ka tevi kāds kaitina, <laughs> <laughs> kāda cilvēka personības iezīmes vai īpašības ir kaitinošas, apgrūtinošas, viņas grūti pieņemt. Mēs visi esam cilvēki. Tātad Terezīte darīja tā, ka tajā mirklī, tajā konkrētajā brīdī, kad šis konkrētais cilvēks viņu kaitināja, tad viņa... Mm, upurēja Dievam visas šīs māsas labās īpašības, viņas labos nodomus, visu, kas viņā ir tas labais, pozitīvais. Un man, manā tādā saprašanā tieši šādā te griezumā, tieši šādā te veidā mēs varam lūkoties uz uh, visiem uh, saviem grēkiem, visām savām vājībām, visiem saviem pārkāpumiem, uzlūkot viņas uh, no pretējās puses. Vismaz pamēģināt to, kā, nu, pavisam, pavisam neilgs laiks mums ir palicis līdz galam, gaveni, vai ne? Varbūt pamēģināt tieši šī gavena laikā eh, uzņemties tādu um, apņemšanos, <clears throat> pieņemt tādu lēmumu, eh, ka tad, kad es atklāju sevi, eh, kad es esmu atklājis sevi kaut kādas tās savas galvenās problēmas, ar kurām es cīnos, tās grūtības, kuras manī, kuras es pats vai pati sevi ieraugu, mēģināt viņas atklājot, paskatīties, kas ir pretējais. Tātad, eh, ja man ir, ja manī es atklāju eh, mēlis grēkus, respektīvi aprunāšanas, tankošanas, melošanas, eh, runāšana, nu jā, aprunāšana, tāpat runāšana aiz muguras vien būs, vai ne? Tad paskatīties, ko es varu izdarīt. Varbūt ka katru reizi, kad man atkal mute vēras vaļā kaut ko pateikt par kādu, ko es līdz galam nezinu, vai tā ir patiesība, tad e, Tā vietā, lai pateiktu to slikto, pateikt kaut ko labu par to cilvēku. Ja es neesmu spējīgs, spējīgs to izteikt skaļi, es varu to vismaz savā sirdī izteikt. Ne? E, vai arī, e, piemēram, ja manī ir skaudība e, attiecībā uz citiem cilvēkiem, nu tad, <clears throat> ja es ieraugu, piemēram, es atvainojos, <clears throat> kādā cilvēkā kaut kāda īpašība, kas man skauž, kaut ko, kas man nav, Ne? E, tad varbūt es varu e, paskatīties uz to savādāk, ieraudzīt e, to, kas manī ir un nav tajā otrā cilvēkā, un slavēt Dievu par to, ka Viņš šo otru cilvēku ir apeltījis ar tādu dāvanu, savukārt man ir apeltījis ar pilnīgi savādāku dāvanu. Es apzinos, ka es tagad runāju tādas ļoti vienkāršotas lietas, bet jo es palieku vecāka, jo man liekas, ka tā a, dzīve ar Dievu un a, attiecības ar Dievu, ka a, sarežģījam viņas principā mēs un nevis Dievs. E, ja mēs, e, jo mēs paliekam vienkāršāki, jo mēs a, paliekam a, tādi m, arī viedāki a, attiecībās ar Dievu. Mm, kā labs eh, piemērs mums te var kalpot patiešām tādi, eh, nu jau eh, aizajošā paudze, kurā ir piedzīvojusi vēl pirmās brīvvalsts laikus, parunājot ar viņiem, ieklausoties viņu pieredzē, mēs varam pieredzēt, cik cilvēks var būt vietas. Un varbūt tas ir tāds <laughs> ah, labs veids arī e, pārdomājot savu garīgo dzīvi, paskatīties uz, tiem, uz to e, aizajošo paudzi un paskatīties, e, ko mēs no viņiem varam mācīties. Man tagad nāk prātā, ka šobrīd atgriežas uh, modē, atgriežas 70, 60, 70 gadi, e, bet tai pašā laikā E, nu, man <laughs> nav nekas tiešām pret modi, bet te pašā laikā varbūt, ka mums arī tajā tādā garīgās dzīves jomā būtu vērts paskatīties atpakaļ, ja, jo, protams, ka ir daudzas lietas, kas pasaulē ir būtiski mainījušās, kuras ir pilnīgi savādākas šajā realitātē, kurā mēs dzīvojam, bet Mm, vienlaikus ir vērts uh, atcerēties, ka uh, viss, kas ir noticis, viss, kas ir bijis vēsturē, nu, tam visam ir nozīme. Nu, jā, un atgriežoties tātad pie šī te vieduma, uh, pie šīs um, brīvvalsts uh, laika paudzes, nu, viņiem, manuprāt, mēs tiešām varam mācīties arī tādu uh, dziļumu, ja ir runa par mm, attiecībām ar, ar Dievu. Un, uh, pirms mēs uh, atvadāmies, uh, pirms mēs atvadāmies uh, un, un noslēdzam šīs dienas raidījumu, es gribēju vēl uh, citēt arī svēto Anzelmu no Kanterberijas, uh, kurš uh, raksta, uh, tikai tas, kurš ir nopietni apcerējis, cik smags bija krusts, var saprast, cik smags ir grēks šie te svētā Anzelma vārdi ir ļoti tādi uh, uzmundrinoši, uzved, uzvedinoši, uh, ja mēs runājam par uh, Mm, grēku, par likumu, par e, Kristus e, krustu, par Kristus krusta upuri, jo e, pārdomājot e, e, Kristus krusta ceļu, pārdomājot e, to, kā viņš nesa šo krustu, kā viņš mira pie krusta, pārdomājot šīs Kristus ciešanas, e, man vajadzētu ieslēgt arī failu, kurš saucas e, mana grēka vaina tā Mums ir tāda skaista uh, lielā gavēņa dziesma, mm, ka tas, ko Kristus uzņēmās uz sevis, šis viņa krusta upuris, viņa krusta ceļš, viņa nāve un augšām celšanās bija manis dēļ. Es savulaik lasīju kāda um, teologa spekulāciju, lai viņš man piedod, es neatminos, kurš tas bija, bet viņš uh, tur runāja tā, ka mm, Kristus e, garīgās ciešanas pie krusta, tas, ka viņš kā dievs e, zināja, e, cik daudz cilvēki pasaules vēsturē viņu atmetīs, viņu nepieņems, viņu, no viņa atkritīs, viņu izsmies, ka šīs garīgās ciešanas Jēzum pie krusta bija stipri lielākas nekā fiziskās. Un tagad, ja mēs uh, pat esam mēģinājuši pārdomāt, kādas bija Kristus fiziskās ciešanas, šī krusta nešana, pirms tam šaustīšana, pirms tam draugi viņu pamet un viņš paliek viens un šī kronēšana ar ērkšķiem, ja, jau, jau tās tīri fiziskās ciešanas ir briesmīgas, pat, pat absolūti cilvēciski raugoties, viņas ir briesmīgas, bet Tā kā es jau teicu, teologs, kurus neatceros savā spekulācijās, viņš e, raksta, ka Jēzus garīgās ciešanas bija vēl lielākas. Tāpēc, tad, kad uh, pārdomājam par savu grēku, tad, kad uh, cīnāmies uh, un liekam uh, savam grēkam pretī likumu, uh, varbūt patiešām klausītāji ir vērts uh, padomāt mm, par to, ka uh, Jēzum sāpēja ne tikai mani e, grēki <laughs> izdarītie e, vai, vai, vai popul, visiem zināmie, piemēram, vai ne, bet to, ka viņam, e, viņam sāpēja arī mana muguras pagriešana, mans mūžīgais laika trūkums un arī mana nevēlēšanās e, meklēt šo te izaugsmi tikumos, man nevēlēšanās augt labajā, mana... E, e nu, es atvainojos tagad par žargonu, tāda muļāšanās e, kaut kādā tādā mm, e, remdenumā, tajā viducītī kaut kur. Es jau neesmu galīgi slikts, ne, es, protams, arī neesmu baigi labais vai ne, tur superīgi labais, tur jau citi ir tie labie un pareizie, es tur tā pa vidiņu. Jā. E, paldies tev, klausītāji, ka biji šovakar šodien <laughs> kopā ar, kopā ar mani. Paldies, ka klausījies. Un tā kā es teicu rādījuma sākumā, tiešraidē mēs tiksimies tikai martā. Kā te dziesmā dzied, mēs tikāmies martā, mēs tiksimies martā. <laughs> Bet šodien paldies par būšanu kopā un uz tikšanos pēc nedēļas. Labu tev pēcpusdienu! Mūsos nav laimes, tāpat kā laimes nav ārpus mums. Laime ir tikai dievā, un kad mēs to atrodam, tad tā ir it visur. Tā blēsas paskāls. Es vēlos būt laimīga. Domāju, ka arī tu. Aicinu uz kopīgu meklēšanu, uz dieva meklēšanu, būt ceļā visas dzīves garumā. Vienkārši un mierīgi Raidījumu cikls par Dievu, kurš mūs katru ir izredzējis un nes uz savām rokām, un par mani, tevi, par katru no mums. Kāds ir viņš, kāds esmu es, kā mums veidot attiecības, kā tajās augt. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.